Шальчи тульчче. Уйых тахшана ханны. Вислы енчен северінге шил верет. Тетімрет ялдавдан сем ауткаларыште шыпланчыш. Вара кашхитенче тарыны иха путре. Партизанзем Дубовский поручика хириш пулма хадерленсе житріште булас. Спектакльре теп рольне выляган некетме урама тухреш. Шуды пүртрен тухсанах, малдан нимде курынмашчы. Майбен шул херребе ларца тухны евешсем балраган пульчыш. Лажа уризасы илденмежи, ыйтры Турханов. Соколов шред ызылза выртрде чул чулсарны шулчумне алып чытры. Таштайын жетре лажа таганесем чаклатны авана хилденетмен. Келеші, секседі жывыл уражіне. Авы хуржы таганзем ашы. Партизанзем пүрде чупса кірсе, малданах калашта дадылны бек, әшме жимезем ларцадулдарны сәдел тавра вырнашталар жүш. Кере-кере Гаптштурм фюрер паллизем шакны Кальтенберг, игиенче эсэсвет бек тумланны поляк ларашы. Салдак гимнастерки дығыны Дурханова юнажар бөліме илсе хурал аллыне бачыш. Толдалаша кәшінне, Ундан кил хапхи ұжылса хубынны елтінжі де пүрте Станиславпа Дубовский кәрсетачыш. Гер гауптштурм фюрер эзір хушныбе хамыр шеф ачынсе Немішлі рапортлары Славинский. Сәдел хушынже ларагансем қыштақшы планчыш, Кальтенберг паручыға алып ачы. Вулысри полиция уйремен шефе Дубовский поручик. Ебылдатма бұшлары судынчык. сірінбе паллашма пейде хавас. Паллашны ятпа ішсе барырға, тулы жерке тұттар жана Конрад. Вишшер жерке хышын партизанзем әше тұтынчыш. Пілетірі поручик, манымырт паян большевига алла шаклатрыш. Хый совет полковнигі кеннегалары де, шавара шы сыпна бігех шыпланцаларчы. Эбіна тюрех персе бірағастенечеде, әзір күнда темле полконига жыран денелсе, сире кытартсабық маршрутларым. Тәріс туны, күнда пызы қайық бұдан забырынат, Она Мюллер полковник тақшанақ ерлесе жүрет. Анжақ нимбеде алла легей мері. Ыштавыл кадардыр. Кен шыбақ перегирлішін бұлі. Кальтенберг алы сульчаде, суя эсэсцевецем юнажар пюлемрен пушу саудаган Турханова пыжал кучебе теке-теке илсе килчеш. «А, Торханов юлдаш!» Мышкыламадыдын тюрех түрек баллазы еліні поручик. «Мінле бурынадыр, Польшыра совет влажы дума евір бұлмари. Ондан канратгенне енне шаурын затадақ немішле Шыпахи бир шыраны шын, Владимир Турханов, херлі шар полковнике. Совет жән пірлех вешсе келдімір, лайық балладып. Тавда бұш гер поручик. Туғыл чудылзанах ял варрине илсе дұқса, пәдім ял халхе умінче шақса білері бір. Итлерха, гер фюрер. Ман сирінбе вұртын калашмалды бұр. Юнашар дұғар марий. Шыпын өйтірі Дубовский. Кайтын берг келішірі. Мен ғалашын чейсір, өйтірі выл урық білме дұқсан. Турханова шақсавлерме юрамаш. Міншін. Эбер большевик сене персе бірақмада шақсавлерме де бұлдаратпыр. Бере камчары. Капайланны бек Чарас Чарасси чармыштеха анчақ жын, мүллер полковник аллы бин марка тюлеме бұлны. Мінлі жин вол. Пілікшір пілікміш авергруппы шефе. Сурады бе бұнчине. ССПА әзді нихшанда абвера ман. Кучапланде, анчах алыбин маркада шәрде выртмаш вет. Эбе рук шажын чабышмаспыр, партизан партизанзене тытнышын, шар тыманчын тыманчынзене шеш укша тюллеші. Ним дума да жук, херлі полковника кундах шакмалекет. Анваскар, Эзир Турханова маналла парыр. Вара она мүллер полковника кайса барса, ук шайылсе келіп. Гонорарне шурмалла байлы бір. Шурмалла мар, сире бен. мана бен Апладума да юрать. Ирксірдерек келеші поручик. Эпир васкат бір. Ыран кашчен фронта дұқса каймалла. Авергруппи кундан инчей, Кавальска ялібей нажар графе мене Мюллер резиденция жавында. Шамыл автомобильбе иквичесе хетрек сехетрек келме булать. Тохтырха, эзір Мюллер полковник үштіне епле Генерал губернаторствари полиции Абверштадын жетімаш вет. Сирден бұдарса томып, пыжылдатма бұшлары Дубовский. Полиция әбе Мюллер полковник бе шешкәне. Эбір унпа тақшанақ бірлеш летпір. Кошт шеш манса кайман. Эзір мазар лехере аресленіндеші. Турханық бажығын ман и вылын зыртран. Ун отряден радистка булны. Эбіріна мүллер полковник алдыне бадымыр. Педиаван. Полковник неде унда қайза барыр репень. Шаксмахпа Кальтенберг поручига пилікрені даллары де жеген жегензен батне елзе тухры. Шул майлывыл Дубовский сесмесле ун инчен шағынса драган пистоледа кобура жынчен гыларса елчі. Аслы бүлімрен червонни борщик деген яш яшкипе флячки теген тутлы немір жыржығынене тақшанақ тойнычы. Анчах... Поручикын техімлі абадашиме май келмәрі. Алы гурлы хушинче Турханов полковник погонезене ялдырдаттарзаларныне курса, пужыко хы башлама бушлары. «Станислав! Ануфри! Пулы жырха!» хыды сехерленсе шуғырза ячы судынчык. Агызана жу! Шыварурлы пистолет авребе шапрена Станислав. Кузана евна сутнышын, тыван халыха сутнышын мәнгерліне па туянын. Эбирана костылумне шақсақ вар бір, тәрі юлік. Польша патриотизем пықса савынчыр. Шук юлдашсем. Хызейндар жіне кунда влерніне білсен, фашистсем пәдім яла шундарса яма бұлдарашы. Эбирана хулашы вихынчи телеграф юбишумне шақсақ бар бір. Станислав Ширіпрек врен дупсабар хабере. Тере Турханов. Каллех отрядра. Выршы вғыдінче шар пайызене вырнаштарса тухасы мар. Тебір жүхне пулас шабыжу насын масы де шар пұшлығы дислокация дірзіне мінлет атсабама пілненчен келме бұлдарадь. Тышмана кайза табынас шул ялнах кіскеде шымыл. Тышман хамра келсе табынас шул вырымда йывыр булдыр. Тене авалхи шар пушлыхызенчен пэри. Шавыслыс мақсем хызен пілдерішне халі те чухатманға. Шел бүлінде Савандеев ына гына вғытра тавжырзайлей мере. Отряда Брашков ялінчен илсе дұхны хышын, выл шүллі тузем хушинчи шүлі ерзір сым вырмана бұрзавырнаштарчы. Чежі вғри ялдан да абачимеш турттарса бұраз дезен лавзіне водыр километр ларақ булать бұлады. Шав отряда шуран пырса табынасты вас пулсан, шоссе жүлінчен пырынса вуны километра яхын кына утмалла. Самолет ежін вырын пачақ шук. Парашют паандарса хварны шар хадырызіне отряда илсе бұрас пулзан да пайтах тертленмелі. Куда юричче? Шул ер шукранах отряда вырман тал кишпех сабаласа ямалекры. Байдиреков Павал рот роттезем вырман варине керсе үплезембе шер бүртсем дурыш. Штаб игеротты хушыне чавна шер бүрде ежінчі. Кухнеба пекарняна пелік чухрымри шырманах вармалла бүлчі. Соколовпа Кальтенбергін ұшқынезем анлы херринчи удар шуртне кайса чарынчыш. Отряда шапла сабала яны хуралда тұраған патрульде жүреген шинсен шутне, иге вичі хут үстерчі, тада хучалых эшесене тваган сене де ишлыландарчы. Шак шитменлік сене отрядра часа хасыр харыш азырға мазыр. Абачим жилме яны боетсем, тада штапран тұқсағайны шығыну жызем вырманда шапкаланса жүренебе дисциплина жінжен манма бұшларыш. Командирзем курманчух хыжыбірезем ергене бұсма тапратырыш. Брашков ялне негамран итмазыр кайса келегенсен шучы күнсерен үссе бұрад. Шавна курса командирзем хумханма бұшларыш. Лапланыр, тері Савандеев ба пекарня кунебех тәдім езырландарашы. Вармандан тұғаған тәдім немеш авиацине илерце илсе бұлдарад. Вара бомбызем ротызенчи бойытсем жіне мар. Кухня живыхынчи пушы варманаты күнеш. Перінчі малдан шинзене вилімрен жыласы жінжен шуғышламалла. Командирзем ұнба тавлаштады марыш. Анжақ отрядри ергезем беде шидерей Хамыра Турханов ерцебыны бұлзан ним хуй хызрақ малладшы, шуғышлары комиссаров. Шар ұнышлы шабжасы бәйтсен жән шешмар, командирсен жән текелетшав. Перін отряда да әже лайық білзе командир сывлышпекех керлі. Партизансем хушинче шапла шухшлагансем сахал булман. Шаванба Турханов отряда тавранна дене хыбара илтсен, хыды хавасланна шинцем нигамчен месрех штаб патне бухунчеш. Вара хыйсен юратны командирне сывалса шетнебе ошын саламлама дыданчеш. Полковник хыйде хыды савынчы. Кымылі тулса шитнебе, онын хыйне алы бараган чынсене лағы ыдаласа, күгір жүмне лыпчыдас келеген бұлса кәйрі. Полковник елдаш, тері тағыжы. Тепретел бұлны ятпа, митинг туза иртерір мари. Шук тусымсем. Митинг тума вғыт марға. Манын чей отряд бе балашмалла. Эбир шак кунзенчех пуры пірле пухны бірда тышманпа шабышма мменнле қадірленсе тынне ттеррслеме смотр тузайыр тербір. Келешедери үйтрі командир. Келешмезір. Канца шейденде шабыжу бұшламашы бақ вăхыт. Тышмана азынзанах алызем ккежетме бұшлашы, хывыртрақ эше тыдынасчы, шавласа кайрыш партизанцем. Педяван, келші Турханов. Апла калашсадалдымыр дейбір. Эбе отряд рейшсем шинжен ыца бәліп, эзір смотра қадырленер. Ағы халі сиріншіне бұқадыпта тілінедіп. Нумайшы суғал хырма бірақны, гимнастерка ба брюкізем шузада задасса кітсеғвынны. Менезір, ташман тейірбейзір жінзінжен хыразатары десе жұтламастыр бөлішке. Немешсем візем дисциплиналлы жардан гына ғырашы, шаплайы шапла полковник юлдаш. Эбір чынахах юлашке вхытра ергерен тоқма бұшларымыр. Анчах ку вхытлыха гына халех херлі жардейбек ширіп ерге думадыдыны бір. Пурнеде устав хушныбек тывы бір. Сымақ партизансем партизанзем. Тавда бұш тузымсем, Апла пулсан эше тыдыны бір. Бәйтсене азатны хышын полковник штаба штабачынчы. Отряд командире ағал партизанзембе мменнчинчен калашнине не начальник начальниксем шухыша кайррщ. Юлашки вăхытра ба херсе жабышман пулинде нумайшы шелден бұқма шарсын не шуғатма тыдыннанде. Тирбей командир командирсем хушинче жеде палырать. Піресем әрнебек сухал хырман, тепресем дастмаманны. тастмаманны. пей тимзірлік кунда да сезінетмін. Торханов шавна азырхары. Юлдашсем. Юлашки игернере отряд шиелден бұқма самаяқ ұлжынны бек мана. Тень эбе янышрымда боле, анчах дисциплина ешма бұшланы, аванах ақпалырат. Отряд шабы жыва епле қадірленсе чи малдан командирсенчен келет. Шавын ба хамырыш семшінчен сирден итса білестерім. Камыран бұшлас, ыйтрывал. Камран бұшлас тедір жавындан бұшлар, тері Савандеев. Хамын каласа барас мари. Эсиры тізем хышында каласа бама бұлдарадыр. Ротта командирізем бөетсен батне васкашы бөлі. Вәзін жән бұшлы бір. Келішмері полковник. Васкасы не юлашке вғытра ман маллы бек мандымыр. Хөйтелін калашаларны бек мұғырда тривал жанын. Эбір кашта кындырла да ялнақ ер жүллі. Алексей Трофимович, әзір бұшлар әппең. Валжанин капла бұласа кәтменчі болмалла. Нем калама аптраныбе әнсіне хышматыдынчы. Темрен бұшласын де. Хамасымақ парасыне білмен бірге, суйма қадірленсе жедей мерім болмалла. Шөтленші туры бұл. Әзі чынныне кала. Вачерхенчі Савандеев. Чынныне каламада да келші Валжанин. Янов вырманенче шабышнырамба дошман міндесліне мандымырынде. Пустой шығыр жүртсе бұрнат біргіна. Тұшман Дошман табынмары болсан, онба ұштан шабышынға. Ын байдирекова табын жіште, выл чип-чиберек шабышыры. Фашист сенедел бұлны бұлзан ибірде мақы барас шукчы, тері Савандеев. Шук, Иван Петрович, сиренбе келішме бұлдарай маспыр тері Турханов. Пирін тышман келсе табын ассалып мар, армалламар. Хамырынына нашыра тупса дабын малла. Илдемер Селимович эсир шабышны деші каласа барырға мінле шабышырыр. Бірреміш ротта командире енне жаврынза үйтірі полковник. Шабышны качки, алыс леші. Пәррехинче ебе яны разведчиксем онзыркран ташман разведки бетел булында. Пожалзем керслетме дыдын санах пәр бірінчен хыраза тарны. Взвод командиры халеде карательсене хуса житсе шемірсе тыкма ос шидереймен жын хуй хырзаларать. Ытызем блиндашсем алтын изірбушне немде туман. Сирене жүрзем мінле, Ыйтры полковник сен командирен жень. Эзирде сэм чавза шеш бұрындыры. Шук полковник юлдаш. Пире бүрт тавражы керлі мар. Мэншын. Каш серен чугун чулсем шинче диверсия туза жүрені біргі эбір Шевел бұқна жух вара курык шинче выртмада севі мар. Мише диверсия Пір тимір кебербе вичі пуйса зірбетсі ядымыр. Эбір шосе жүлі жіне лартны зәмділіне тіліне пулса, танқпа танкпа вуниге грузовик шунса зағайрыш. Тимір кебере ішсе андарны чух, фашистсен хуралібе шабышмалла бүлчі. Шаб жура эбір юлда юлдаша жуғатырмыр. Халі манушкынра мән бұрыде жын шеш юлчі. Пәжі кушкынба иншеде дұқса гайма пидехен. Шивықра диверси тума чарашы камзем чараще, ыйтрі Турханов. Громов нимдечін мере, пушнеше шерелле усре. Эбе чардым, тере штаб начальнике. Міншін. Шивыхри улсене шемірне тышмана хамыр отряды штадын Хамар бұлдарад. Хамыр позицисіне шереплетсе жидермесір, пызык шабышу пушлас килмере. Пызык шухыш. жана отряд командирі. Ташмана жін жән манза хый пушне шылашын шештір тұржаған салдак, салдак тамар. Фашистіне ұштағытларақ сыдыр мамай бұр, шавында табынмалла. Немешсен ури айынче таштада шәр сатыдыр. Громов юлдаш, сиреми шешін керлі. Подрывник ұшқын немалдан хебекех, на жидересчі. Кашны ротран шитшер шин уйырса барбыр. Партизан юхымын штабе перін отрядум не шене задачызем лартначы. Паянах Барсуков генералба шығынадып та, шав задачызем улжынман бұлзан сире тада вунике шин хушса барыбыр. Халі ротты командирезем кайма бұлдарашы, үттізіне кундай улмайдадып канашлу тада темиче сехет тосылчы. Турханов малдан радистка отрядран меншин тухса кайныне Ондан Айкашев мыскарисем шинчен калашма бұшларыш. Пурде питлерішіна, пурде унын йынышысыне аза Тада малашне мен думаллы бірге хыйсем мен шуғышланыне пілдерчіш. Айкашев чынахах пыраларны пуле еппибегех. Вғытра туртсаглармасан, пәчік епте те жыштармзайыма пултарать. Эбі ана Пшебышевский граф эменеенче әшке пучланыжнах ротты командирінчен взвод командири туза хурашын Әлгірей мерім. Халі әшрен кылар бірда ахал баец пулса шабышма хұжы бір. Унбек командирзем берекерлі мар. Савандеев юлдаш. Приказ хадірлезе хұрыр хуже полковник. Приказне камран барзай тедір итр комиссаров. Иван Петрович хый кайса Терес келші замполит. Штаб начальник начальникне мазыр турткалашса томе. Чыргышма уясан уязан дұрыр. Аллызіне шурым хышне туртса шығырда, ирксір илсе келір. Хывырба бірле вуны шынлы хурал илер. Тере Турханов. Пызык йоныш. Ухмаға ури, узала чілхи теші. Айкашыва кевежу ғанышпамары. Куда келшме жына леші де кымыла каймаш, шавынбаялнах мұртлатса тудыне пырса жүрет выл. Пуринчен ытла чапа туғас әмет пір самантлыға да пушран дұхма білмеш. Майгилне бұлзан, история кірзе юлас тезе выл герастырат пек пір храма жеш мар, вуны да шундар заяны пулечче. Май негіна хуплать. Пір ирхине Кутарханов отряда таврынны күн бульче. Партизанцем Айкашев патне варман казаган шыннадытса Кавальскай ялін ялінчен келнеменку. Да просто чух вăл хыйсен ялінче неренбек НСЗ таныне де выл партизансене курайманныне деп ыдарса тымары. Эпир сирин яла виші партизана янычы, çавсене курманы ыйтр майор. Курна, отряд командирі хушныбе вишешнеде те халы хумне илсе тухса перзе пырахрыш, хуравлары вăрман казаган. Ялде отрядра меже бандит, да, меже бандит. Шутламан. Су ядын. Алы жула шитсе суйза гурмарым, малашне де суясмарчы. Ан лебірдетсі тұр, мана есі пұрбіре құлдалаймын. Кала бандитсем мишен. Кала бұққа, күн жуды елқтарса жидерчі бұлзан. Националистсем весем уязатымашы, шыла зене білменшінзене рах лештен және озадашы. Хөйтелін калашсадыны бек мұрдатры ялжынны. Лештен тенчене ұзатмай ибірде білетбір, Юлашки худыйдадып. НСЗ бандынже межешін, херзегайр майор. Пөлмес деп термішке, ыдах интересленедер бұлзан, хывыр қайса жұтлыр. Айкашев урых түсе драймаре, пистолет не дурцаглар жде кучызыне мычлаттарма дыдынны Кала ексік, каламазан вишечен жұтладып та перзе деп Пәрі, ике, више. Ялшынны НСЗ отрядінче мишешін иккене чынақақ білмен бұлмалла. Сіксе чатреме бұшланы бұлінде шыбыртта шарламары. Вара пистолет умлы хышланах виш учен керслетрі. Мән бұлны, кам пыжал бечі, командир бұрнаган шәрбүрде чупса кетіш партизанзем. Бандида берсе бірақырым. Урны кашкырбек сикселлар жиде кышт шеш повза мері Түрре дұғашын суйры айкашев. Шабақта вилчен бар білдерді. Халыға бұғыр митинг деп. Да, митинг деп. Пәдем рота тревога бе пәчі күшланғы варине бұғынче. Мен бұлза иртнене тіплін білмен жінзем, чүпсабыны жердех пұжалезіне авырлашы. Айкашев тухса тухсасыма Юлдаш Юлдашсем. Эбир хамырбайуна жар бандитсем бурынныне пэльмэнь. Паян візенжен пірне ярзады тұрмырда хамыр разведчиксем жинжен үтсі білдімір. кавальска кавальскай әлінчі жинсем азапландарза Шақ Шак мұшқыла чытма бұлдаратпыр ебір. Шук, чытма бұлдараймаспыр. Вильне мырсен юне бандитсене хаярын тавырма ченет. Да, тавырма ченет. Таврас, жын юн, керлесе кайрыш біресем. Таврасы таврмалладаға бандичізем миженші, тада артиллери шукшы візен, азырғанарақ ыйтры вадырақ хизінчен пірі. Эзе телекреде артиллери курса чатрезе вырдадын бұлі. Чынжын паттыр малдан тышмана табынса шымірсе дығат. Шавынғышын тейін тышман зәммешен бұлныне жұтлама бұшлад. Эбірде шаплады бір. Пірреміш звод кунда юлдыр. Үтізем манба бірле кавальскі ялне. Шагом марш! Команда бачы майор. Пушлықсен айып айп айыплысенчен уйырса илме білмелі. Айкашевын агна бұқсады маре. Утмыл партизана тюрех кавальскі ялне табын майлсы кайры. Анчах телейдени вұршы законесене пызаган шар пушлыхысыне юратмашшав. Халхин жеті шаплах Шабыжу Шабыжу пушланзанах, хын шымыл шунажызыне вілдірдеттер жіде ташта иншеде вешсе кайры. Шабыжу нумая бымары. Шур сегетрен вутлы жым райне пулны партизанзем, вильнизембе аманнызене пырақсақ варсақ ним ергезір чакматыдан чеш. Везене сәм вырмандах хөділеме бұлдараймары. НСЗ Айкашев роттыне күржанак пек шіпшінза шургуна яғын уйрылма білмезір хышран хаваласа бүджі. Партизан зәм шанда жапланамыз курманчы. Шетменіне ғытла да васқаса чакмалла бұлны бірге, ротта даны вырындан бір ұйық бұрын малы хадырлезе хуна абат шимже май келмері. Колпаков зводенчи бойцем патрон зембе минузене иге лавшине дезе тухма Он Унсырын пәдім рота шар хадыры земсір тұрсай улмалладшы. тла палламан вармандашы це ғышын хышын, ураран ұвынны ывынны партизанцем темле уй херрене тухрыш. Уе аслымар. Урлыжы пейлік тұршы шеджі километрдан ұтла бұлас шук шивыхрах шип бек тюре шоссе шөле тызылза вырдать. Шул леш айлымра, пәге евер авынны жырмара, ширым вадыр удым сарлагыш шыв тюлекін юқса вырдать. Шыв кугырынче симіс вырманба виденне тұрғала пур. Шәу век сыртпа жоссе шөле хушинче хымыш хыях вырман бек қашлазаларады шырмалеш енче ул хурлы Ем ешіл сатсем хушенче шевер тұрылы шуртсем көрінашы. Ик вичі кун канас тесен кундан лайх вырын ништада тубас шук. Юханшы херенчи сырчине бинокльбе бұқса жуғышлары айкашев. Вече енчен шыв, таваттымаш енчен анлы шурлық хүділесе тұрат, звод сырт тавра оборона ежындарзан, пәтчен ротты пір бұлқпа жавышма бұлдарад. Хамырына аба шүкі де пызық чырмавақ пульме, леш енже ялда мін керліне пәнім бехту бұбыр. Колпаков, чынжывыл, шау сырт патне разведка ғылар заярға, вырмана шүш тураны бек тураза жерде тұшман давражы жүк бұлзан, тудыр вілгіштер білдерчер. Утлы разведка тебір замантранах уявіштерзі тухреде шоссе урлы качса айлымра ушран чухальчы. Партизан сұлхын солхынне канма вырттырыш. Тұрлавлы шабышмазырақ пызық шуғадузем тунышын бұжырған нышынзем пір-бірін бек алашмашы. Кашнын хыйн хуйхи, хый шухыжы. Кашнын хыйне малда мәнкетседін не білес келеді. Шаванпа ытты чух юлдашызіне терлі мыскаразем туза кулдараган шутниксем де тал басланмашы. Пуринде кымылесем пузырынна. Айкашев кына вилі күрзан ташша шаптараган ухмах евір савнышлы кулы башишсі жүрет. Чынақта, үттізе унчене шавырынса да бұқмашы. Тәттем чен таза уя туғас шук бүлдесе тұран итченех қанза вұртма Анчах хыйне-хый пуринченде ослы да аслы тесе шин, пуш пулзатына чух, малашне мен буласа пәлме шук. Шәв кунда шапла бүлчі. Разведчиксем шура дудар білгіштерніне курсанах ротта командиры жінзіне строя взводын-взводын уттарса уяйлзе тухры. Шыв кукринчи тұрхала сұртыршынче, тақшан геологсем пықырты придуптын пулны. Варшечен темле хужа унда рудник тума пұқны мен. Рудник патне шүреме шурлы-хурлы дамбы кубаласа шул тударны. Водырты қырмыш жолда немшсем келсен рудникне хупна да рабочесіне салат саяны. Шавындамба сұрт чинчи варман тадақ пушанса юлны. Айка ротты шоссе урлы чеберех кашрыде дамба дыры хутса Сименс вармана бұрса кәчі. Шабақша вғытра хевеляныш енчен шар колонны хывырт чивхарса келіне күрінчі. Малда виже шымыл танк. Візем хыщын тубы кыгарны везде ходсембе салдаксем ларца дулдарны грузовиксем. Хыжалда радиостанцибе херле хересле автобусем керлеттерзе бұрашы. Те карательзем бұлжышқызем, те фрондагайған артиллерия дивизионе. Керек камбулзан да тұшман Шавна сесе партизанзем бұрмана бұдан маваскарыш. Анчах, ташман сынавшизем хыжалда утса бұраган партизансене азырғарыш бұлмалла. Танксем тюрех дамбы жене бұрза кәжіш. Тен тен айкашев фрутты тадах тұрлавлы шабышмазырақ пысығынге курны бұлетші. Юратьха танксене пемелі ПТР деген пыжалсыне шеклесе чубаган партизансем шухалза ғаймарыш. Шәре выртрыште хывырт шыв келеген келеген танксене тілі сепеме пушларыш. Вара шәр одыма шитне малди танк сазардық топ чарын Ондан Ундан нөбек кірслетсе сирбінсе қайры. Унын тубы кепшене кындарса тараган башни малдан йывышсенчен шүлерек шикленче, ундан лачакана лачлатса үкре. Танкы жінчен хура дедім палказа тухре. Ку фашистсене тона кірті булмалла, хыжалда быны иге танге каялла жаврынжеште. Шоссе жінче кібірленсе тоны тубызембе грузовиксен батне васказах чакрыш. Эх, артиллерий шук, асын сывлазы ячы Колпаков. Ик виші залп тузан тұршман колонны задоны жерде ебе вырынгына юлны бүлітчі. ра танк партизан сыне самая хыбартландарчы. Пызыкинге курны хышын, шаршынныне жынныне пәчікшіндеру де хавасландарачав. Командирына дайл мебіл Айкашев вара, байцембе командирсен кучесем савнышлы ялгышныне курсан вежерен тухрре. Ну юлдашсем тервл, тенех пирен ялада да уяв житрре. Ир намыс корнышын тышмана вунғутларақ тавыры бар. Тәттен бұл ичен шав галонра бір фашиста черрен юлме. Да, черрен юлме. Константин Сергеевич, маншут папирин гундалтлар шичарын задымаламар. оналып ландарма пуянда иккен. Мменншшн, да, мменншшн. Немешсен танксем, тубызем, урды кепшеллі минометсем бұр, кирлі бұлзан авиация дечініш, Вәзембет анлаштарзан ебір шара алыба юлныба Күнда Кунда күшкін хывары бұрда, ротына шыв урлыка жерза леш енчі вырмана илсе кайбыр. Юхан жив урлыкашма кебер шук фашистсен фашистсем пирех валаймеш. бәл, замполит! Юреяқ пурне делден меллекіш кырзагалары айкашев. Сан бұжында тарас шуғыш чеш, яланақ тарза бұрынмай бер көянзем марвет. Оборона дас пулзан, шағын бек майлы вырын кындырла ба жыразан да дубынас шук. Кунда піршін шершин ба бішсіма бұлдарад, да бұлдарад. Ошра пуэндакин Айкашев келшмері. Анжақ командир авторитетне бідерес мардезе урық тавлашсады мары. Шабақта вұл ек тәріс бүлчі. Шур зеге дейіртмері. Фашистсем арт подготовка бұшларыш. Партизанцем пыдан завырт снаряд хышын снаряд, мин хышын мин ұвдашы. Эде мыдам некімен евші вұллызем, почка бататны бек хұжылашы. Вырман херребе ешірзе выртна шерем суғалана ана евір құралза қайры вутлыстена тебе узы курса, тошман пехотты шилхарса келет. Пуре иге колонны курнадынде. Пірі дамбыдырық бұрат, тепри хымышсыне сире-сире шурлы-хурлы түрі кажат. Команда мазыран берір, илтінчі Колпаков сасы. Кашны партизан пір дышмана пыжал чыми тіліне дұтсадырат. Ага кардаланза келеген кетлеревітсем шер удыма шевхарчыш. Агон! Яныраса кайры команда. Вара залп хышын залп кіріслетрі. Иге фланкран станоклы пулеметсем эше тытынчыш. Шавдери хыды жүндарныне тұшман түзеймері. Каялла бе вилнесембе несене пырақсақ варса шоссе еннелле жақыры піррем жатта манни фашистсене самаях шухжа ячы булмалла. Тебір атта кыбышла вырынне візем шоссе херребе окопсем чавматыдан жеш. Пулы жучан жеш пулмалла, тер кен. Константин Сергеевич, командир зембе коммунистсене пухса малашне мен думаллы калаш калашса мари. Сан шудуба пирін мен калаш малла, херінзе пыхры майор хэн заместителі Хакла вғыда сая ярса мар марри жінчен. Ағы хевел анад. Перін каш хететімбе узы күрса, шывурлы кашса кайма қадірленес бұлад. Унчен ожық вырынзем тупса хумалла. Тарас шуғы жайызы халі деп рахманы, тарықса кайры майор. Пере хыравшы мар. Фашисын жән хырадын болзан халех тарма бұлдарадын. Азырхан, Айкашев, партизансене шаргыдарсан нигамдамар эсі шеш яваптыдан. Ай дурдур сехре хыпса тухре, урых ан юнаха, хыраза вилзе гайма мышкылары айкашев. Щук зампалит юлдаш, мана чырмандарма аллузем Эбе командир, ман заместитель шеш. Командир самахе Вұл волшутра саншында, ширіп закон. Шавна пір самантлыға да анман, да, анман. Пуэнда кен влаштады мәрі. мари. Айкашев жын бадаллашны, юба баталлашны баперек мари. Унашкал жінзіне сымақ қаласа өгіде кірдеймін. Фашистсен әжен манны партизансене самая лыпландарчы болмалла. Айкашев круговая оборонын теніне қадырлеме құшсан нигам да херіштілесе тұмары. Вара Калпаков па Юркин не шоссеенне туаган вырман херрибе окопсем жавматыдынчеш. Степанов злоче тырхала сарт тавра жавранца юхаган шыв ширане позиции позицийшын магайры. Каш пульче. Шулчесембе курык шине сылым Партизан Партизансен выжыллах выртмалла пульче. Айка шеш, Ординарицы худашрангалар запаны тепетне аштадыкне чымлагалары де плащ палаткаба чергенсе тәлерсе кайры. Пуяндайкинын ыйхы вешрі. Вăл кашны командир батне бұрса сисімлі бұлма кирліне астударчы. Ташман мен дуныне ма разведка яма хушры. Шуршыр тілінче Калпаков туйми жывыраган айкашы фавратры. Мен болна анасласа ыйтры ротта командире. Степанов яны шихынушы серінбек алажасшын. Вот сем шерледе каныш памашы, чәне пень. Майор юлдаш, ибір теншеш развед кран таврындымыр. Тері шихынушысынчен пірі. Унчинчен манамар, звод командирне рапортламаллачы. Эбир шапла тунычы де, кунда хамыр командир ячы. Мен дома калай пен Шур сихет каярах леш енчи яла мото пехота бырза чарынчы. Сағалранда пір батальон бүлетерімір. Немішсем пире пур енжен де шавырса илешін болмалла. Командир мен думалла тесе ыйдать. Мен думалла. Да, мен думалла. Паника кылармалламар, вот мен думалла. Фронта каяган батальон шивықри ялаган ма пілні де үкне Хамыр кундыне сестермезен тышман батальоне тол шудылны шудылман хый шулебе тухса Командира кала, урых шывурлы, пір шин да анга жардыр. Юре, эсер хушнабек тывыбыр, тереші хынушы. Вештерір, орық пули пульмеш пе ан чырмандарны булдыр. Да, ан чырмандарны булдыр. Разведчиксем варчаврынчыште йывысем хушине тулны сәм тәттемре жуғалчыш. Айкашев каллех плащ палаткине пущинчен турца витрре. Анчах хальхинче нимбе тәтелерсе каеймаре. Пуша тәрлі шухышсем пыра-пыра кереші. Мотты пехотты шинчен аса илсенех, тăрых севе сыррылдатса чупать. Темде сенде, драма вәшешіп харса келедех, тәрвілі тул шургулсанах тадықлы жабы жубышланать пулмалла. Онжу хамын батырлыға кыдартна пулетші де кирлі жывыл. Чәррін юласыне пілні бұлзан шабышма де. Вара көгіршіне ұлдын шылдыр медалі жақмада бұлдарыш. Анжақ шабы жура вілзен, мін мана Хыбар Хыбар жуғалны мари. Константин Сергеевич хый палланы азайлчы. Вәзенчен пірі, херіх пірімі шулда пілік тавра шақса шақсадулдар жиде неміш танге айне бұрза вірдірі. Чынақта, она кайран герой ятне ба дұрыш. Анчақта, хой, ұштавыл, неміш бе пірлік сірбінзігі айырмари. Тебір лейтенант разведкіна ғайзан тұшман штабне сазардық пырзагені де бе бірлі бірле фашистағы фашиста ұйғыран варанза шидетчінех автомат вучебе шундарза білерні. Она да герой ячы бачыш. Анжа хый, пілей плеймезрех вілчі. Шапыла жав, пожылдатры Айкашев. Геройын кунчулі ұтлада кіске. Кам білет, тень әбіде патрадуға шыншынны болзан, халі шәв лейтенант пегех, шырайынче шерзе вұртмаллатчы бұлі. Вильнезене вара чапта, мұқтавда керлі мар. Шак тәнжере бұрнышран бахи, ұрық нимде шук. Апла болсан, керек ғыжанда, бұжа шылма тұржас бұлать. Да, тұржас бұлать. Вещіміз зотран келін разведчик авыл, паника кыларадыр десе ятлары. Халі хый болған Моты пехоты бире табынмақ келінінде жуғышлары был. Теріс, бұр енженде шавырза елеші. Ташман унгенелек сегурны. Ундан дугас бұлзан да, вуны жинран пережеш чәрін дұғад. Перін патрон земде сағал, гранаты зембе мені зем шур зеге чабышма жидес шук. Штык вешшен гына тұрса улзан, нумаях шабы жаймын. ротына тревога бавратса, шывурлы кашсадарма пулечі де, пуяндайкин мошкалі бұлас келмеш. Эбе каланы ехтерес пульже, тесе мухтанса жүре. Тада шыва нумай шын шамбырдаттарның елтсе, тышманзем де ұйғыран вранеш. Вара тарса хыдыласы пульме, Шылнас тесен ротран тухсадарас пулать. Пәчі ба шывурлы каштыне нигамда сесме. Агыш таманын шылыныш. Шак шуғышпа Айкашев харлаттарза вырдаган Калпакова выратры. Этлеха камзвод, тері бол шыпын. Немеш сен бере бұр енчен табынас теші бұлмалла. Эзі кунда, ман вырына юл Эпирчен, Байдиреков Павал Жанин рот тізенечінсе килем. Вәсем кундан инчех мар. Хевел тухны шыре әлкірет пірек. Илсе келмесен? Он бірге аны келен. Вұғы траши деймесен де ташман Ташманба хойулынақ шабыш. Полы жузыр хавармы бар, Онландыны. Онландым. Тері калпаков кыштақ жуғышланы ғышын хамба бірле пелік үлсе қаяс пулі дедіп. Шанжықлырақ кезіне ұйырса бар. Да, ұйырса бар. Шы вурлывызем чеберек ішсі қашырыш. Хыраза тарныбек деға нимдумада мада шук. Шуғышлары қашып, Леш ширана тұқсадырзан. Хама-хам шылмазан. орыққам шылдыр. Тебір дезен. Эбі епле тарныне білегенсем ұранақ пурте вилсе пӹтеш. Вара темле суйма да пуле.